Jees, se on eka peli podcasti taas backiin. Tota, mitäs menee? Täällä menee ainakin ihan mahtavasti. Ei mitään siistipää niin kuin monet huomasi, niin mekkistä tuli faija tossa joku se, jokunen päivä sitten ja suosittelen kaikille. Ei ole siistipää fiilistä. Tota, jonkin aikaa mennyt tässä, ettei ehtinyt läpistä teille vähän muuttohoppuun ja remonttihoppuun ja uutteluuniin ja viimeisillä vaimo raskaana ja kaiken näköistä selittelyä. Mutta ei se mitään, koitetaan tiuhentaa tahtia taas. Tota, aika paljon jengi itse asiassa toivonut mua, mikä on aina mukava, kun jengi on dik- meinaa varmaan sitä, että jengi on dikannut, niin toivottu uutta lisää podcastia. Pistään tulee siis tota, mitäs tänään kuunneltas? Äh, vähän runsaidepulla just, kun on pitänyt, pitänyt suun supus niin kauan, niin on niin paljon, mistä voisi löpistä. Ja sitten on toisaalta blogissani niin kirjoitellut noita juttuja, mut, mut tuota, eiköhän me jotain keksitä. Mulla harmittaa vieläkin, mä jäin välistä toi viime vuoden lopulla oli Suomen podcastajien eka tapaaminen ja en päässyt sinne paikalle, niin voisi vähän kontribuuttaa siihen tällä itsenäisesti. Ja sitten, mitäs vielä? Sitten on pari lehtileikettä ja, ja, ja musaa Biru Bergules, eikö niin? Tota, aloittaa vaikka musalla mitäs me laitettaisiin teille? Laitetaan vaikka sellainen kuin DJ Bloom biisi TRS 80. Antaa palaa, baby. can't stand it. can't, you can't, you can't stand it. Jees. Miksi muuten ihan sairas aika nauhoitella podcasti. Kello on kahdeksan lauantai-aamu. Heräsin tos pikkujätkää syöttelee kuuden maissa ja sitten kelasin, että mitäs helvettiä, että saman tien miksi pysyy pystyssä. Tää kumminkin duunit aloitella ensi viikolla, niin pääsee taas rytmiin. Ja hyvin mennyt muuta toi lastenhoito ei ole oikeasti vaikeaa, että ei se ole kun tietty, tietyssä rytmissä, niin katsoo, että muksu, saa, muksu nukkuu tietyn ajan ja sit, tai, tai sen välin, kun se ei syö ja, syö ja on vaipanvaihdossa, niin että se nukkuu. Helppo homma. Nyt se alkaa pikkuhiljaa saamaan vähän poveriin, niin eiköhän se ala tuosta itkeästä. Ollut tosi rauhassa tähän asti. Kop, kop, kop. Tota, niin, mitäs podcastauksesta piti vähän vähän osallistua siihen, siihen mitä tota, muut pod, Suomen podcastit jo höpis tuolla tapaamisessa. Niin, niin, niin mitäs siellä oli mietitty, että miksi ihmiset, pod, miksi kukin podcastaa ja sitten vähän, että sitten siellä oli iso kysymys oli tämä, että miksei suomalaiset tunne podcastausta ja ole koskaan kuullutkaan eikä tiedä mitä se on. Niin tota, mietitään vähän sitäkin. Ja miten sitten podcastauksen kuuntelua voisi lisätä. Meikkis, siellä oli, oli aika hauska kuulla, siellä oli monet, oli, monilla oli niinku ihan eri syitä, että miksi podcastata, että jotkut oli, siellä oli mun mielestä useampiakin ammattiradiotoimittajia tai radiotyöntekijöitä mikä siinä? Menee vähän vaan duunipuolelle. Mulla tää tämmönen harrastus. Mua alkoi kiinnostaa, että tai mä törmäsin näihin podcasteihin. Mua alkoi kiinnostaa, että mitä helvetissä nää tehdään. Ja selvittelin sitten yhtenä iltapäivänä ja selvisään se. Ei ollut kovin vaikeaa. Ja sitten onhan se hauska, miksi se on kova, kova pölisee ja aika paljon mielipiteitä, niin on se hauska niitä huutaa jollekin. Ja tietenkin musa on hyvä juttu. Mikä siinä? Olisi hauska, kun jengi tosissaan tota, enemmänkin näitä tekisi. Tää on halpaa ja, halpaa ja hauskaa. Mun vehkeet maksaa, jos ei tietokonetta oteta mukaan, niin mun vehkeet on maksanut, vehkeet on maksanut tota, 15 euroa. Tai jotain semmoista nämä maksanut. Nämä on tämmöiset Skypeen varten osti tämmöiset headphone-setin. Mikä se on? Kuulokin mikrofonisetti. Eli halpa homma. Kaikki muut noin tietokoneohjelmat sun muut niin ilmaisia ja nettiin saa ilmaiseksi laitettua näin. Ja semmoista se on kapitalismi ilmasta. Tota, no miksei näitä sit, miksi jengi ei kuuntele? Tai miksei näistä tiedetä? Siellä oli siellä meetingissä niin kiiteltiin Yleä. Ylellä on hirveästi podcasteja ja se on laittanut omia ohjelmiin nettiin, mikä on hieno homma. Sielläkin todettiin hyvä pointti, että niitä voisi kyllä mainostaakin, että jengi tietäisi, että niitä on olemassa. ehkä sitä kautta myös löytyisi tämmöistä Matti Meikäläistä podcastit. Ja, mut sitten, pitäisikö, pitäisikö näitä saada, jos se jengi kerran haluaa näistä kuunnella? Eli pitäis, pitäisikö näitä edes tehdä? Kyllä se menee niin, että ei kannata mitään tehdä, jos ei silloin niin menekkiä? Vai johtuuko se pelkästään siitä, että ei vaan tiedetä, että tämmöisiä se on olemassa? Mitäs mieltä oot? Jättäkää sinne vaan balautetta ekabini.blogspot.com Ja jos on jotain ideoita, miten näitä voisi lisätä kuuntelijoiden, määrää podcastellen. Jättäkää niitäkin sinne. Ja mainostakaa perkele tietenkin. Tota, mitäs vielä? Olisikohan mulla muuta lisättävää sinne? Niin se oli hauska. Siellä oli, siellä oli siinä meetingissä, siellä oli kuva, jossa on hirveät vermeet, kaikki maailman miljoonan mikrofonit ja studiokamat ja kaikki. Pieni kontrasti tähän, miten mä teen istui tietokoneella ja tota, kuulokkeet päässä. <clears throat> Näinpä siinä mitään. Vittu, on vähän aamupöhnä vielä. Kuunnellaan lisää musiikkia. Laitaa tulee semmonen, semmoset kaverit. Beat Gorilla ja huu Vivid. it's like a horror scene. Your mom checks microphones in a guillotine. Dingo eat baby, Igan eat dingo. My crew is like the Beatles and nobody's playing Ringo. I'm down and dirty like car mechanic. Life is like my girl, just handle it. Harpooning and shark biters. Install injection seats and ciphers. In a black zebra 3 with great poop on. Use a hot MC for me the poop on. So bugged out, evicted cockroaches. Chicken tonic, just through osmosis. The pot smoking, her pocket opening. Lex Luthor showboating. Be giving a f- yeah, go vote Republican. Five two tens or one two ten. Nutty make McBusty on female aliens. Gee, you know what's next? Cut Clarence a check. psychology. And when I point it out, you think I'm just too square to be square. Part of your BEC, MCB ministry. See, I don't knock it, I'm just saying show diversity. Not talking color or sex, you do enough of that. Just show another side so people won't be thinking that. You got to have the latest rims or the largest gym. I'm on the original, I wanna be like her or him. Cause you're seduced by the branding of another man. Instead of thinking, who do I think that I really am? Is that too hard to ask? Another daunting task. Cause if you don't, our generation might be fading fast. Now there you go, being all philosophical and things nothing wrong with having on the mic chain. I didn't say it was, but you got to think because if you don't, then stupid is a stupid duck. Now I ain't saying you were dumb, but you ain't acting like a smart smart. All I ask is for you to get a clue. Monkey see, monkey do. I don't se keksi, nyt kun on Mexico niin voisi ensi kerralla siirtyä lukemaan tuttuun tapaan taas juoppuhulloppäiväkirjaa, mutta siirtyy kirja. Eli ensi kerralla semmoista varmaan. Mutta nyt mä haluan helpottaa teidän elämää. Tiedän, että kaikki, kaikki ja kuuntelijat on hulluna tähän ja rohkeisiin ja jos ei ole, niin nyt tota, Iltasanomat tarjoaa tämmöisen tiivistelmän, mitä tähän mennessä on tapahtunut, niin päästä hyvin mukaan. Eli Brooke ihastuu Richiin tämän ja Caroline kihlajaessa. Caroline näin Richin veljen Thornen. Rich kosee Brookea, mutta valitsee Carolinen. Brooke naimisiin Richin isän Erikin kanssa, heille syntyy poika Rick. Caroline kuolee, Rich ihastuu Taylorin, Rich ja Taylor kihloihin. Brooke synnyttää Bridget-tyttären, Sheila ja Erik naimisiin. Taylor on vankina Marokon prinssin palatsissa. Brooke ja Rich vihitään, Taylor palaa, Taylor ja Rich eroavat. Rich ja Brookin ja lasten luo. Thorn kosii Tayloria Karaskana Richille. Brooke ja Rich naimisiin. Rich ja Brooke avioliitto mitätöidään. Rich nai Taylorin. He saavat pojan. Sheila ampuu Stefaniita. Thorn peruu häät Meishin kanssa Stefani yrittää kuristaa Brookin. Erik ja Stefani naimisiin toisen kerran. Thorn kosi Brookia, mutta Rich kosi, rikkoo heidän välit. Thorn ja Meisi naimisiin. Brooke ja Thorn naimisiin, samoin Brookin ja Erikin tyttär tytär Bridget ja Deacon. Brooke rakastelee Deaconin kanssa ja tulee raskaaksi. Bridget saa tietää, että hänen isänsä on Massimo Marone. Sheila ampuu Tayloria. Taylorin uskotaan kuolleen. Erik ja Stefani naimisiin. Brooke ja Rich vihitään. Kidnappattu Rich putoaa sulatusuuniin ja hänen uskotaan kuolleen. Brooke rakastelee Nikin kanssa. Rich estää Brookin ja Likin häät. Brook ja Rich naimisiin, koska Rich on syntyvän lapsen isä. Taylor palaa. Avioliitto Richin kanssa jatkuu, Nick ja Bridget naimisiin, samoin Brook ja Erik toisen kerran. Eli siitä. Nyt voitte alkaa seuraamaan. Huhhuh. Ei tos pysy mukana. Teikä tarkoituskaan pysyä mukana, kun se pysyy aika pitkälle samana koko ajan. Joo. Vittu, vähän väsynyt meininki. Mitäs me keksis? Tuota... En mä oikein mitään jaksanut keksiä. Pää vähän tyhjä. Kuunnellaan perkele musaa taas. Eli tää on selvästikin musiikkispesiaali. CDK, bändin nimi. good now speakers bumping while you bobbing your head. Boom, boom. Rumor said I fell off. That boy can't walk. And chew bubble gum at the same time talk. No, all oh, y'all talk, y'all talk, just squawk. Cause I'ma take your place and fill the crack like coke. See, I don't really care about what they say. Y'all don't know about me, plus y'all don't pay. Damn bill at the 643 month Muncie. They all come to me and the lady next to me. I got some money in some places that your folk will never see. Plus I'm buzzing overseas as a jazz cuckoo you ever underestimate the power of three. Cause I rose pretty deep with the few you can't see. Why you busy shopping, trying to get your song to Jay Z. I remember with Russell Simmons, chopped it up with JD. Man, way back when. Wanna try? Try again. Your boy flow good, plug it in, plug it in. See, I'm for real cold till it's time to bring the heat. Then I'm the first ninja on the Kawasaki Street team. I got this thing broke down like a hawk. hog. see, I signed the call, sign the check, cause I'm the boss like Got the gump jumping up, like gump? frogs, man. Skipping like a sissy when they heard me on the broadband. We the ones to put the city on the map. For them other groups came and put the city on the map. It's all good, it's plenty money in the cap, but ain't it good to hear the case still rhyming on the track? Yeah. Everybody wanna know what I'm tweaking when writing. Everybody wanna know what I'm thinking when writing. And everybody wanna know what I'm leaving inside in reference to what I don't say, like I won't say. My true sentiments, you don't say. Yeah, I'm like, I'm gonna say what I'm gonna say. So leave me alone, K. You don't play with my emotions. That's what the love songs say, don't they? At least I thought they do, but I could be wrong and you could be too. Especially if you think you could be true. You need to be true to yourself, or else your career could be through. And we could see you on the shelf with the help of 30 dirty needles, turning fiction into depictions of heaven today. Cause I'm coming for your crown like every day, every day. Sonic. lause, niin Seiskasta repäsin, tämä on ehkä yksi tota, parhaista mielipidekirjoituksista, minkä mä oon lukenut. Naurettava Chris. Kohumanageri Chris Owen. Olet nolo ne peenis ja muine temppuinesi. Olet esitellyt pötkösi lehdessä ja nyt se on katkenut verisuoni. Ketä kiinnostaa? Ei managerin kuulu hillua julkisuudessa, vaan pysytellä taka-alalla. Muista se. Terveisin naururemakko. Aivan näin. Ja viikon sitä pukkaa, pukkaa, pukkaa. Mä lähetään lä- lä- lähetykseen mukaan.